Okuruga esura ya 12 Emiyango 10 Ruwanga agamba ebibyona ati Ninye omukama ruwanga wawe ayakwire omunsi ya Misiri omubwiru Otaligira baruwanga bandi atalinye Otalibaija kishushani anga kukora kishushani kyona ekye kintu kyona kyona ekyo muiguru anga ekyo munsi anga ekyo omumaizi okuzimu otali mira anga kubifuka mira harokuba inye mukama ruwanga wawe mbaruwanga ow'eibuba mbonabonya abanoba nabayijukurubabo kuika amuzaro gwa kashatu no gwakana kyonka abangonza bakaikya emiyango yange mbagirire kisha kuika amizarwa enkumi n'enkumi otaligamba busha ibara mukama ruanga wawe akuba omukama taliburwa kumukwata mushango agamba busha eibaralie ijuke kiro kya sabato oyekomye okwokira kitakatifu ebiro mukaga otwazik okole mirimo yawe yona kyonka ekiro kya mushanju ni sabato yo mukama ruhanga wawe otali gikoleramu mulimo gona gona yabaiwe anga mutabani wawe anga muwara wawe omwiru wawe anga omuzana wawe anga kitunganwa kyawe anga omunyamaanga ali omwawe inye omukama eiguru nensi enyanja na byone bigirimu nkabitonda omubiro mukaga akiro kya mushanju naawumura arwekyo ekiro kya mushanju nkakia omugisha na kiundura kitakatifu okunirecho na nyoko niro olirora ebirobira omunsi eyo mukamaruwanga wawe alikukua otaliita otalisiyana otaliiba otalijulira bishuba ali mutai wawe otaliegomba nju ya mutai wawe anga mukaziwe anga mwiruwe anga muzanawe anga nteye anga ndogobeye anga ekintu kyona kyona ekirike Aho oru abantu baulire okusharuka kwenkuba enzamba zikajuga bakabona endabyo za Arabia neibangalia chunka omwika batina bachundwa bemerera hara bagambira Musa bati iwe otugambire turaulira ruwanga atatugambira tukafa Musa abagambira ati mutati na ruwangaya ija kubalenga niruo mulikara umutinire mutalija mukafakara amateka ga eyarutale Olwo Musa alikugoba omwirima erindindi ogwo ogworuwanga yabaire alimu abantu bemerera harai omukama amugambira ati ogambire abaisiraeli oti mwayebonera okoyinye omukama nafumura nainwe nyemire omwiguru mutali mfuka mirakandi mukashuba mukakora na baruwanga abefeza anga abezabu munyombe kere yarutale yeitaka mubeniyo muntambirirao ebiyongo byokuokibwa nebye mirembe entamazanyu nentezanyu ona mbalindi kulonka kamuba niwo mumfukamira mbaye omugisha kandi koli nyombekera eyarutale yamabale utaligyombekesa mabale gabaizire kuba koli gaterao enyondo oliba ogia gaize mara utalinyombekera yarutale e ukagitao ngazi koli gitao engazi a kuzitemba wakuija ojulira yarutale e egyo